illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงในเวลาเช้าร้อยเล่มแทงในเวลากลางวัน และร้อยเล่ม แทงในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม พึ่งสวยความทุกโทมนัสจากเหตุที่ถูกแทงเหล่านั้นบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็สวยความทุกข์โทมนัสที่ถูกแทงนั้นแล้ว จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงหอกทั้งสามร้อยเล่มพระชจ้า A fool who has given himself over to misconduct of body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, he reappears in the state of deprivation, in a unhappy destination, even in hell. Were it rightly speaking to be said of anything that is utterly unwished for utterly undesired, utterly disagreeable. It is of hell that, rightly speaking, this should be said, so much so that it is hard to find a simile for the suffering in hell. When this was said, Apiku asked the Blessed One, "Venerable sir, but can a simile be given?" "It can, Piku," Because suppose men caught a robber culprit and presented to the king, saying, "Here is a robber culprit. Order what punishment you will for him." Then the king said, "Go and strike this man in the morning with a hundred spears. Strike this man at noon with a hundred spears. Strike that man in the evening with a hundred spears, and they struck him in the morning with a hundred spears, at noon with hundred spears, struck him in the evening with a hundred spears. What do you think, Pickles? Would that man experience pain and grief because of being struck with three hundred spears? Menurut that man would experience pain and grief because of being struck with even one spear, let alone three hundred. เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือขึ้น แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร แผ่นหินย่อมๆขนาดที่เรา ถืออยู่นี้ กับภูเขาหลวงหิมพานอย่างไหนหนอจะใหญ่กว่ากัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ส่งถือนี้มีประมาณน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานแล้ว ย่อมไม่ถึงซึ่งความนับได้ ย่อมไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวพระชก้าพิสุทั้งหลาย ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหลทุกโทมนัสที่บุรุษถูกแทง ด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุกำลังเสวยอยู่นั้น เปรียบเทียบกับทุกของนรกแล้ว ยังไม่ถึงซึ่งความนับได้ ไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ยังไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว Then the blazed one, taking a small stone, the size of his hand, addressed to the pickles, thus, What do you think, pickles? Which is greater, this small stone that I have taken, the size of my hand, all the Himalaya, the king of mountains? Venerable sir, the small stone that the blessed one has taken, the size of his hand, does not count beside Himalaya, the king of mountains. It is not even a fraction. There is no comparison. So too, because the pain and grief that the man would experience because of being struck with three hundred spears does not count beside the suffering of hell. It is not even a fraction. There is no comparison. พิสุทั้งหลาย เหล่านายนิรบาลจะกระทำการกระทำที่ชื่อว่า ปัญจวิทัพันธนะ คือการจองจำห้าแห่งกับสัตว์นรกนั้น คือตรึงตะปูเหล็ก ร้อนแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองและที่สูงอกตรงกลาง คนผ่านนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอยู่ในนรกนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Now the violence of hell torture him with the fivefold transfixing They drive a red-hot iron stake through one hand. They drive a red-hot iron stake through the other hand. They drive a red-hot iron stake through one foot. They drive a red-hot iron stake to the other foot. They drive red hot iron stake in the middle through his breast. There he feels painful, ragging, piercing feelings, yet he does not die so long as the evil action has not exhausted his result. ภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิริบาลจะจับคนป่านั้นขึงพืชและเอาขวานถาก จะจับคนพานั้น เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่าง แล้วตากด้วยปลาจะจับเอาคนพานั้น ขึ้นเทียมรถ แล้วให้วิ่งกลับไปกลับมา บนแผ่นดิน ที่มีไฟติดทั่วลุกโปร่งมีแสงโชช่วง จะให้คนพานั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเปลิงลูกใหญ่ ที่มีไฟลุกโปร่ง มีแสงโจดจ้วง ต่อนายนิรบาลจะจับคนผ่านนั้น เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่าง แล้วจับพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนแดง ลุกโปร่งมีแสงโชดช่วง คนผ่านนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อนรกนั้น เขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ จะพร่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้าง จะพร่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้าง พล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้าง พล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้าง พล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้าง และสัตว์นรกนั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในหม้อทองแดงนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Next, the w o n d e r of hell, throw him down and p a i r him with axe. Then the wardens of hell set him with his feet up and his head down, and pair him with adders. Then the wardens of hell harness him to a chariot, and drive him back and forth across the ground that is burning, blazing, and glowing. Then the wardens of hell make him climb up and down a great mole of coals that are burning, blazing, and glowing. Then the one in the pail, take him feet up and head down, and plunge him into a red-hot metal current that is burning, blazing, and glowing. He is cooked there in a stew of road, and as he is being cooked there in a stew of road, he is swept now up, now down, and now across. There he feels painful, racking, piercing feeling. Yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. ภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิริบาลจะโยนคนผ่านนั้นเข้าไปในมหานรก มีสี่มุมสี่ประตู แบ่งไว้เป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของหมานรกนั้น ก็ล้วนแล้วด้วยเหล็ก ลุกโปลงมีแสงโชดช่วงแผ่ไปตลอดรอยโยดรอบด้านตั้งอยู่ตลอดการทุกเมื่อ เรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกประยายเพียงเท่านี้ จะกล่าวให้ถึงกระทั่งนรกเป็นทุกข์นั้น Next the wardens of hell throw him into the great hell Now as to the great hell because it has four corners and it's built with four doors one set in each side walled up with iron and all round and shut in with an iron roof. Its floor as well is made of iron, and heated till it grows with fire. The range is a full hundred leagues, which is covered all pervasively. Because I could tell you in many ways about hell, so much so that it is hard to finish describing t h e suffering in hell ภิกษุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น ย่อมใช้ฝันและเล็ม กินหญ้าสด ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร คืออะไรเล่า คือมา้าโคลา แพะ และเนื้อ หรือแม้สัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆที่มีหญ้าเป็นอาหาร คนพานนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ เมื่อทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเหล่านั้น Because there are animals that feed on grass. They eat by cropping fresh and dried grass with their teeth. And what animals feed on grass? Horses, cattle, donkeys, goats, and deer, and any other such animals. A fool who formerly delighted in test here, and did evil action here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that feed on grass พิสุทั้งหลายเหล่าสัตว์เดรัจฉานที่มีคูดคือของเสียเป็นอาหารเหล่าสัตว์เดรัจฉานนั้นได้กลิ่นของเสียคือคูด แต่ที่ไกลๆ ก็ย่อมวิ่งเข้าไปด้วยหวังว่าจะกินที่ตรงนี้ตรงนี้ เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชา ด้วยตั้งใจว่า เราจะกินที่ตรงนี้ตรงนี้ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานชมพวกที่กินของเสียคือคูดเป็นอาหาร สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น ได้กลิ่นคูดแต่ที่ไกลๆแล้ว ย่อมวิ่งเข้าไปด้วยหวังว่า จะกินที่ตรงนี้ตรงนี้ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานที่มีคูดเป็นอาหาร คืออะไรเล่า คือไก่ สุกร สุนัขบ้าน สุนัขป่า หรือจะมีสัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆที่มีคูดเป็นอาหาร คนผ่านนั้นนั่นแหลผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสายของสัตว์จำพวกที่มีคูดเป็นอาหารเหล่านั้น There are animals that feed on dung. They smell dung from a distance and run to it, thinking, "We can eat, we can eat." Just as Brahmins run to the smell of sacrifice, thinking, "We can eat here, we can eat here." So too, these animals that feed on dung smell dung from a distance and run to it, thinking, we can eat here, we can eat here. And what animals feed on dung? Flows, pigs, ducks, and jackals, and any other such animals. A fool who formerly delighted in test here and did evil actions here on the dissolution of the body after death reappears in the company of animals that feed on dung ภิกษุทั้งหลาย มีสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดแก่ตายในที่มืด ก็สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดแก่ตายในที่มืด คืออะไรเล่า คือตะกะแตน มอด ไส้เดือน หรือแม้สัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในที่มืดพิสุทลายคนผ่านนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของสัตว์จำพวกที่เกิดแก่และตายในที่มืด There are animals that are born, age, and die in darkness, and what animals are born, age, and die in darkness? Moths, maggots, and earthworms, and any other such animals. A fool who formerly delighted in theirs here, and did evil actions here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that are born, age, and die in darkness วิสุทธ์ทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดแก่ตายในน้ำ ก็สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นคือปลา เต่า และจระเข้ หรือจะมีสัตว์จำพวกอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดแก่ตายในน้ำ คนผ่านนั้นนั่นแลผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของสัตว์จำพวกที่เกิดแก่และตายในน้ำ There are animals that are born, age, and die in water. Those animals are fish, turtles, and crocodiles, and any other such animals. A fool who formerly delighted in taste here, and did evil actions here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that are born, age, and die in water. ภิกษุทั้งหลายมีสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกก็มีอยู่ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานพวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกคือเหล่าสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มี ในศพเน่าก็มี ในขนมกุสุมาตเน่าก็มี ในน้ำกร่ำก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแม้จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆที่เกิดแก่ตายในกองโสโครก คนผ่านนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสาย ของสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกพิสุทั้งหลาย เรากล่าวเรื่องกำเนิดเดรัจฉานแม้โดยอเนกปริยายแล เพียงเท่านี้จะกล่าวว่ากำเนิดเดรัจฉานเป็นทุกข์ทำไม่ได้ง่ายเลย There are animals that are born, age, and die in filth, and what animals are born, age, and die in filth? Those animals that are born, age, and die in the rotten fish, all in the rotten crops, all in the rotten porridge, all in a cesspit, all in a sewer. A fool who formerly delighted in death here, and did evil actions here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that are born, age, and die in filth. Because I could tell you in many ways about the animal kingdom, so much so that it is hard to finish describing the suffering in the animal kingdom. พิสุทธิ์หลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ โยนแอกไม้ไผ่ที่มีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในมหาสมุทรนั้นแอกนั้นถูกลมตะวันออก พัดให้ไปทางที่ตะวันตก ถูกลมตะวันตก พัดให้ลอยไปทางตะวันออก ถูกลมเหนือ พัดไปทางทิศใต้ ถูกลมใต้พัดไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนี้ ในน้ำนั้น มีเต่าตัวหนึ่ง ตาบอดล่วงไปร้อยปี จึงจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพี่สุทนายพูดถึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้หรือไม่หนอ ที่เต่าตาบอดตัวนั้น ล่วงไปร้อยปี จึงจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึ่งยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนั้นจะเป็นไปได้บ้าง ก็ต่อเมื่อล่วงการยาวนานในบางกราวพระเจ้าข้าพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่เต่าตาบอดตัวนั้น ต่อล่วงไปร้อยปี จึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นกอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ยังจะเร็วเสียกว่า การที่คนพาน ซึ่งเข้าถึงการเกิดอยู่ในภพต่ำนั้นแล้ว จะได้ความเป็นมนุษย์ สักครั้งหนึ่งก้อนนั้นเรียบไรเล่าเปรียบว่า ในตัวคนพานนั้น ไม่มีการประพฤติธรรม ไม่มีการประพฤติชอบ ไม่มีการสร้างกุศล ไม่มีการบำเพ็ญบุญ มีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน การที่สัตว์ที่มีกำลังมากกว่า เคี้ยวกินสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่า ย่อมเป็นไปเป็นธรรมดา ในหมู่สัตว์จำพวกที่อยู่ในภพต่ำนั้น Suppose a man threw into the sea a yoke with one hole in it and the east wind carried it to the west, and the west wind carried it to the east, and the north wind carried it to the south, and the south wind carried it to the north. Suppose there were a blind turtle that came up once at the end of each century. What do you think, Pickles? would that blind turtle put his neck into the yoke with one hole in it? Venerable he might, some time or other, at the end of long period. Pickles, the blind turtle would sooner put his neck into the yoke with a single hole in it than a fool once gone to perdition would take the regain the human state, I say. Why is that? Because there is no practicing of the Dhamma there, no practicing of what is righteous, no doing of what is wholesome, no performance of merit. There mutual devouring prevails, and the slaughter of the weak พิสุทั้งหลายคนผ่านนั้นนั่นแล ถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆต่อร่วงระยะการนานไกล ก็จะเกิดในสกุลต่ำ คือสกุลคนจันทานสกุลปราณล่าเนื้อ หรือสกุลคนจากสาร หรือสกุลช่างตำรถ สกุลคนเทขยะมูลฝอยเห็นป่านนั้น ซึ่งเป็นสกุลคนจน มีข้าวและน้ำโภชนะน้อย มีชีวิตเป็นไปลำบาก ซึ่งเป็นสกุลที่จะได้ของกิน เครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคือง เขาจะมีผิวพรรณสามหน้าเกลียดชัง ร่างหม้อต้อมีโรคมาก เป็นคนตาบอดบ้าง คนง่อยบ้าง เป็นคนกระจอกบ้าง เป็นคนเปลี้ยบ้าง ไม่ได้ข้าว น้ำ ผ้ายาน ดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไร้ ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปและเขาก็จะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นเมื่อตายไป ก็จะเข้าถึงอบาย ทุกติ วินิบาตและนรก If sometime or other at the end of a long period, the fool comes back to the human state, it is into a low family that he is reborn, into a family of outcasts, all hunters, all bamboo workers, all cartwrights, all scavengers, one that is poor with little to eat and drink, surviving with difficulty, where he scarcely finds food and clothing, and he is ugly, unsightly, and misshapen, sickly, blind, cripple-handed, lame, or paralyzed. He gets no food, drink, clothes, vehicles, garlands, scents, and unguents, bed, lounging, and light. He misconducts himself in body, speech, and mind. And having done that, on the dissolution of the body after death, he reappears in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell. พิสุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคราะร้ายครั้งแรกเดียว จึงต้องสูญเสียลูกบ้าง เสียเมียบ้าง เสียสมบัติทุกอย่างบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น ถึงต้องถูกจองจำเคราะร้ายของนักเลงการบนันที่ต้องเสียดังนั้น เพียงเล็กน้อย ที่แท้เคราะร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้น คือการที่คนบ่านนั้น เมื่อประพฤติกายวาจาใจ อันเป็นทุจริตแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุกติวินิบาตและนรกนั่นเองปิสุุทั้งหลายนี้แหละ คือภูมิของคนพาลครบถ้วนบริบูรณ์ Because suppose a gambler at the very first unlucky throw loses his child, his wife, and all his property, and furthermore goes into bondage himself. Yet an unlucky throw such as that is negligible it is far more unlucky though, when a fool who misconducts himself in body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, reappears in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell. This is the complete perfections of the fool's grade. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี